Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala akutieni nguvu nyie pamoja na sisi katika mji huu na maeneo haya. Wallahi, nimekutana na maajabu makubwa sana. Sikuwa nataraji kama nitakutana na msikiti mkubwa kama huu maeneo haya. Nimeona ni maajabu makubwa sana, kwa maeneo mtu akikaa huku anadhania kijijini, labda watu wanaswali kwenye kibanda fulani, japo sio dhamu kama watu hawajaruzukiwa hivyo lakini Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha kwenu zaidi mkawa na msikiti mkubwa jengo kubwa kama hili katika maeneo haya ni fadhila kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu Allah azza wa jalla wama bikum min ni'matin famin Allah wa ita'adhana rabb la in shakartum la azidannakum wa yaqulu aidan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Hizi zote ni neam za Allah na ni wajibu juu yetu kuzitambua na kuzishukuru, kuzikiri kwamba zinatoka kwa Allah ndani ya nyoyo zetu na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihadithia neema hizi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith an hadhihi an-ni'am, ni kubwa sana hizi neema huku tukitambua kwamba zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kumshukuru Allah kwa matendo yetu na kujizamisha katika yale anayoyaridhia Allah subhanahu wa ta'ala ni sehemu ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizi neema alizotupa sana wallahi wapo wengi wanatamani hawapati wapo wengi wanatamani neema ya sunna iwafikie japo afungue au kadhalika asikie kwa masikio yake asikie neema ya sunna ikitangazwa kwenye masikio yake hapati nafasi hiyo lakini Allah akafadhilisha neema hii kakufikieni kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan-nahar bi'izz 'aziz wa bidhulli dhalil litafika jambo hili la hii dawa maneno haya aliyasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kutangaza dawa mwanzo wakawa wanamzunguka wengi katika masahaba lakini wanapata tabu kutoka kwa aadao wao maadui zao wakiwatesa na wengine kuwaua na wengine kusababisha wahame mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwashauri akiwaelekeza baadhi wahame mazingira yao yalikuwa ni magumu sana baadhi wakamfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa amejiegemeza chini ya dhilli alkaaba chini ya kivuli cha alkaaba wakamwambia rasulullah ud'u lana ya rasulullah tuombee kwa mtume kwa Allah ewe mjumbe wa Allah tuombee kwa Allah ala tastansuruna ya rasulullah je huwezi ukatuombea nusura ewe mjumbe wa Allah ala tad'u lana ya rasul Allah uweze ukatuombea kwa Allah atupe faraja mbona hali ni ngumu ya mjumbe wa Allah Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawarejesha kwa sababu visa vya wale waliotangulia vinakuwa ni sababu ya kuthibitisha nyoyo za waja wanaokuja baadaye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia inna mimman kana qablakum kana yu'ta birajulin fayuhfaru lahu hufra hakika kwa waliokuwa kabla yenu alikuwa analetwa mtu anachimbiwa shimo anatiwa ndani ya hilo shimo wayudha lminshar ala ra'si na unawekwa msumeno juu ya kichwa chake fayushaqu ila nisfain anachanwa kwenye nusu mbili ya kulia na kushoto wayumshatu biamshati alhadid na anachanwa kwa chanuo za chuma ma baina lahmihi wa azmi baina ya nyama zake na mifupa yake na damu yake anakwanguliwa kwa chanuo la chuma nyama zake mifupa yake damu zake anateswa namna hiyo mwanadamu mwanzo mpaka mwisho kisha mtume wasallam akasema wala yasuddu dhalika an dini llah lakini hilo lilikuwa halimzuii kwenye dini ya allah harudi nyuma mazingira yao yalikuwa ni magumu kwa hali ilikuwa ni nzito hali ilikuwa ni tabu lakini pamoja na hayo mwisho mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaambia maneno ambayo ndiyo niliyoanza nayo hapa katikati akasema la yablughanna hadha lamru ma balagha alleilu wannahar litafika jambo la dini hii hii dini mnayoiona mnaona unyonge ni wachache mnateswa mnatengwa mnahamishwa mnanyanyaswa dini hii itafika kokote unakofika usiku na mchana lazima itafika sunna itafika dawa salafia itafika qala Allah wa qala ar-rasul itafika الدعوة إلى التوحيد itafika بعز عزيز وبذل ذليل kwa kumnyanyua mtukufu na kumdhalilisha dhalili atakayepokea dawa hii akaikubali akaisapati allah atamnyanyua na atamta utukufu atakayeipinga dawa hii akakaa kukinzana na dawa hii hawezi kuzuia maji yakawe kwenye mkondo wake hatoweza hawezi kuzuia jua la saa sita mwanga wake usionekane hawezi Hakuna mwanadamu akiweza hilo. Kwa hiyo hawezi kufanya hilo, bali yeyote atakayekaa njiani kuizuia dawa hii, Allah atamdhalilisha, atadhalilika yeye. Wa hakadha ndivyo tunavyoshuhudia hivi. Wote waliopinga dawa salafia wamebaki kuwa ni adhilla, dhuafa, sighar, wamekuwa ni wadogo, wanyonge, hata kama wakiwa ni majina kabla ya hapo. Tazameni mnaowajua katika maeneo yenu bali katika maeneo mengineyo na miji mingine bali rejea katika tarehe ya da'wa hii tangu kwa al-anbiya wote waliokaa njiani wakiizuia da'wa hii kuanzia kwa nabii Ibrahim alayhi salam aina namrud na jeshi lake na watu wake iko wapi aina firaun mbele ya nabii Musa alayhi salam na Harun ndugu yake wako wapi hawa firaun na Haman wako wapi wako wapi hawa aina qarun wako wapi أين أبو لهب وكوبي ومبكية قوة وصوبة كتاريخ تبت يدا أبي لهب وتب ومن جميع ما أغنى عنه ماله وما كسب هذكم سيدي شتشت سيصلى وامرأته حمالة الحطب نم كواكفية أليكم سيدي وفتنة يكون زي دعوة سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وهكذا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وهكذا alifanya uadui juu yao bagha ala haula ala Musa alayhi salam na watu wake akajidai kwa mali zake alishia wapi Allah anasema fakhatafna bihi wa bimadha wa bidarihi al-ardh tukamzamisha yeye na majengo yake yote chini ya ardhi Nani mwenye uwezo wa kukinzana na dawa hii ndugu? Hakuna mwenye uwezo. Kwa dawa hii itafika, na ndio maana Allah amefadhilisha ikakufikieni katika maeneo haya. Ukitazama unastaajabu kabisa imekujaje, lakini hakadha vitabu mmesomeshwa huko vitabu vimeandikwa huko na maulamaa wakubwa kina alimamu almujaddid muhammad bin abdulwahab rahmatullahi taala alaihi nasoma hapa alusulu thalatha alqawaidu larbaa sittatu usul wahakadha mnasoma vitabu kitabu tauhid mnasoma niwafikia huku alhamdulillah vitabu vya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah vitabu vya Imam Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in wote na wengineo kabla yao na baada yao alhamdulillah kwa ndio maana nikachagua baada ya kuwaonyesha hizo neema nikuhusieni juu ya aya niliyoanza nayo allah anasema ya ayuha ladhina amanu ttaqu llah wakunu maa sadiqin enye ambao mmeamini mcheni allah na kuweni pamoja na watu wa kweli kuweni pamoja na wa kweli msiwe pamoja na waongo baadhi ya ahlulilmu akiwemo imamu saadii rahimahullahu taala كذلك ukisoma tafsiri ya Imam Ibn Jarir Tabari rahimahullahu ta'ala maelezo yanafanana wanataja ayuha alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin fi dunya wal akhirah fi dunya wa kadhalika fil janna mcheni Allah na muwe pamoja na wakweli hapa duniani lazimianeni nao shikamaneni nao na wala msiwaache wakweli msiwatenge wa kweli shikamaneni nao muwe nao hapa duniani na allah atawafikisha hata peponi mtakuwa nao insha allah kwa nini kwa sababu ya aya allah iliyotangulia ambayo tumefaisha baada hapo mayuti llah warasul faulaika maa ladhina anama llahu alaihim atakayemtii allah na akamtii mtume wake huyo atakuwa pamoja na wale ambao allah ameneemesha juu yao من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا hao ndo wa kweli hao ndo marafiki waliokuwa wazuri katika hao asidiqin wa kweli kwa tumcha Allah subhanahu wa ta'ala tulazimiane na wale ambao ni wa kweli ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا na jicho lako lisitoke kwao jicho lako lisitoke kwao ukiwa unatafuta pambo la maisha ya duniani ukawaacha watu ambao ni wakweli ukamili katika watu wa batil kwa sababu kuna masalihi unayapata usifanye hivyo kwa sababu kuna chochote unavuna kule usifanye hivyo ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وجيه كتاكا بامبو لما يشى دنياني وصفاني هفو ايوه مجاوى الله سبحانه وتعالى وصفاني نقزان قواجه الله جنب لكل زميانا نواكويلي نجنب مهم سانا مليم رشاء الله داني القرآن كذلك امتم صلى الله عليه وآله وسلم نكتاذا رشا جوية جنب لكل زميانا او كشكمانا نواكويلي alladhina kadhabu llaha wa rasulahu, waliomkadhibisha Allah na mtume wake, nao ni waongo, hasa katika zama hizi tulizo nazo ambazo kuna kuja sanawatun khadaatun yusaddaqu fiha alkadhib wa yukadhabu fiha alsadiq wa yu'tamanu fiha alkha'in wa yukhawanu fiha alamin, na mambo mfano hayo yamedhihiri sana kwa zama za leo, ambapo wamedhihiri watu wengi waongo ndio wanaonekana ni wakweli na wakweli wanaonekana ni waongo waaminifu wanaonekana ndo watu wa khiana na watu wa khiana wenye mipango yao na mambo yao wanaonekana ati ndo wakweli ndo watu wa dini na dawa ati ndo zama hizi tuko nazo zama za hatari ndo zama ambazo muumini wa kweli anatakiwa ashikamane na kitabu anatakiwa ashikamane na sunna ala fahmi salafi lumma na wala asitoe jicho lake kwa hayo maandishi ya kweli ambayo tunayasoma katika vitabu katika njia hiyo ya wema waliotangulia asiache asimame katika njia sawa na maneno ya ahlulilmi ni mengi katika mlango huu alaika biathari man salafa wain rafadhaka nnas waiyaka wa araa arrijal wain zakhrafuhu laka bilqaul au bilaqwali haya yako mengi sana lazimiana na aqwali za salafu lazimiana na mwenendo wa salaf na mwenendo wa salaf unaupata kwa kushikamana nao na kuisoma njia hii na kulazimiana nao inna safinata la tajri ala alyabas ya habib safina huwa itembei nchi kavu safina jahazi meli huwezi ukaiweka barabarani shindani na magari meli inapita kwenye maji kwao unataka njia sahihi pita kwenye mkondo fuata sehemu ile ile ambako watu wamepita wakafaulu ndio njia hiyo itakayokusaidia wewe kufaulu wa illa hakuna salama pasina kuishika njia hiyo ya kheri na njia ya watu wa haki tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe sisi pamoja na ninyi katika njia ya haki ndugu zangu nimalizie kwa kuinasii nafsi yangu kadhalika kuzinasii nafsi zenu kwa ujumla ninyi ambao mmekubali hii dawa mmekubali dawa ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kunu ansar Allah kuweni wenye kumnusuru Allah na kumnusuru mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa hali zenu zote kwa mali zenu kwa nafsi zenu ikilazimu kwa kupoteza ikilazimu kwa sababu annabiyu aula bilmuminina min anfusihim nabii ni bora kwa waumini nabii ni bora kwa waumini kuliko wao wenyewe kwa nafsi zao alipokuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuko hai masahaba wanasimama mbele yake kuikingia kifua sunna kumkingia kifua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bora agongwe yeye mshale lakini nusurike sunna anusurike mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadhalika baada ya kufa kwake simameni imara bora msemwe ninyi mtukanwe ninyi mshambuliwe ninyi lakini mumnusuru mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na sunna yake Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wakati anajeruhi watu anawaandika watu fulani kadha fulani kadha fulani kadha ni kadhabun huyu huyu ni fahishu lghalat huyu ni kadha huyu ni wallah ni kadha ni kadha anaharibu hadithi za mtume saa sallam anawataja watu kwa majina yao wakati anayafanya haya wakamwambia watu wanamfuata wanaona kama wana hikma hivi na ushauri unamwambia ahmad ewe ya aba abdillahi ألا تخاف أن يأتوا هؤلاء كلهم يخاصمونك يوم القيامة je huogopi hawa wote siku ya kiama wakaja ni wagomvi wako dhidi yako wanakushtaki kwamba uliwasema huyu anasema aliniita mwongo huyu anasema aliniita fulani huyu anasema aliniona mimi kadha hawa wote wakilalamika mbele ya allah huogopi akasema la an yatu haulai kulluhum yukhasimunani yauma alqiyama ahabu ilaya min an yukhasimani rasulullahi sal llahu alehi wa sallam bora waje wote hawa wananigombeza siku ya kiyama kwa maneno hayo kuwa niliwasema kuliko kunyamaza sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikaharibiwa akaja kunisema mtume kwamba wewe mbona uliona dini yangu inaharibiwa ukanyamaza mtume siwezi kuvumilia ugomvi wake siwezi kushinda mashtaka mbele ya Allah lakini hawa wote nitawashinda nilikuwa namnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam kuinusuru dawa kunusuru dini ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa mali zetu kwa nafsi zetu kwa wale maduat kwa kuongea kwa kuandika kwa kupambana haluzaghi waldhalal katika hali zozote zile kwa yule ambaye ana wasaa wa hilo ambalo liko ndani ya uwezo wake kwa vipimo vya kisheria tunayo fursa kubwa na nafasi kubwa ya kuitetea dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kumhami mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo nimalizie kwa kuinasii nafsi yangu na nafsi zenu tusimame kuinusuru hii dini ya allah tusimame kumnusuru mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na huo ndo ukweli tunaoulingania katika dini ya allah ama kunyamaza kama alivyosema Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala idha sakatta anta wa sakattu ana mata ya'rifu al sahiha min assaqim ukinyamaza wewe kwa sababu nahofia mjomba atanuna nikamenyaza mimi nahofia nikiongea shekhe wangu atakasirika akanyamaza fulani anahofia akiongea posho atakosa msikitini akaongea fulani akanyamaza naye fulani anachelea akiongea jamaa na marafiki wote watamkata tukinyamaza sote na mimi nikanyamaza mata yaarifu ljahilu sahiha min astaqim mtu mjinga mbivu na mbichi atatofautisha lini kuna mtu haelewi mpaka asubirie qala fulan qala fulan waistadalla bih na amestadili na jambo gani asikilize ndo anaelewa ah, kumbe hii ni batil kumbe hii ni bid'a kumbe hii ni sunna kumbe hii ni shirki kumbe hii kadha kuna watu wanasikiliza hivyo wako nyuma yetu sasa ukinyamaza wewe na mimi nikanyamaza mjinga atatofautia lini mbivu na mbichi maneno ya imamu ahmad aliwajibu hivyo mbona unawasema sana kwa nini usiache wengine wakasema akasema idha sakatta anta wa sakattu ana mata yarifu ljahilu sahiha min astaqim ukinyamaza wewe na mimi nikanyamaza mjinga atajua lini hii ni mbivu na hii ni mbichi hii ni sahihi na hii ni mbovu hii ni sahihi na hii haifai atajua lini lazima baadhi ya watu ambao allah atawawafikisha wasimame kubainisha yale ambayo wanaweza kuibainisha ndugu zangu zama hili zama za hatari na kadri tunavyokwenda hali inazidi kuwa mbaya kwa hadithi ya mtume sallam innahu la yati zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu baada ya kuambia maneno haya akamwambia sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam walikuja wanamshtakia yale wanayoyapata kutoka kwa al-hajjaj bin yusuf al-thaqafi anatutesa anafanya kadha ya nafsi yake ya sisi waumini ya maduat ya watu waliohifadhi kitabu cha Allah anafanya kadha wa kadha Alhajjaj au Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi Anas bin Malik akamwambia isbiru hatta talqaw rabbakum subirini mpaka mkutane na mola wenu fanyeni subira hamna kujitoa kwa mtawala hamna maandamano hamna kadha tunafanya akamwambia fanyeni subira mpaka mkutane na mola wenu subirini msifanye lolote kisha akawambia ndo akawambia maneno haya niliyotaja hakika hazijizama isipokuwa zinazokuja baada yake zinakuwa zina shari kuliko zilizotangulia si mnaona hili akitoka hajaji bni yusuf watakuja wengine wabaya yatatokea hayo yatokea haya na yale ndiyo na ndiyo maana ya hadithi ya mtume salllahu alaihi waalihi wasallam hadithi ya irbadhu bin saria faina man yaishu minkum bade au faina man yaishu minkum fasayara ikhtilafan kathira kathira kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا alaiha بالنواجذ kwa maana kadri zama zinavyokwenda ينزيد كهاري بيكا kwa tukiwa hatuwezi kusimamia haki kwa nafsi zetu hata yule anayeijua basi hawezi hata kuongea aisimamie kwamba hii ndio haki mi nasimama kwenye haki kwa nafsi yangu nainusuru nafsi yangu basi kwa sababu man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fain lam yastati فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أبو ميتاج إمام مسلم نوين جنيه نوينجيني وكتك إمام وحديث أنتم صلى الله عليه وآله وسلم ألفوا بما من نبي إلا كان معه حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون wayafaluna ma la yumarun mtume sallam akataja baada ya manabii mambo yanaharibika yanaharibika akasema faman jahadahum biyadihi fahuwa mumin atakayepambana nao kwa mkono wake huyo ni mumin waman jahadahum bilisanihi fahuwa man muminun atakayepambana nao kwa ulimi wake ni mumin waman jahadahum biqalbihi fahuwa muminun kwao moyo wake pia ni mu'min walaysa waraa dhalika min al habatu khardalin naam baada hapo hakuna chembe ya imani asiyepambana kwa, kwa mkono wala kwa ulimi wala kwa kuchukia kwa moyo yakasema ah, ka hayanihusu hakuna chembe ya imani kwa mtu wa sampuli hiyo kwa ndugu zangu katika imani haya yote yanatuonyesha kwamba yatakikana kila mmoja wetu aihami sunna kwa kadri anapoweza ndiyo wewe si mtawala huna mabavu huna mkono lakini unaweza kuongea ukaitetea sunna na huwezi kwa sababu si dai haujasoma hata kwa moyo wako basi na kuchukia bid'a na dalalat na kusimama katika haki unaweza simama simamia haki kwa haya yote bila shaka ni katika mambo ambayo yako shingoni mwetu tunatakiwa kuyasimamia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwao naihusia nafsi yangu kadhalika nazushia nafsi zenu haitakikani wakati wa zama kama hizi muislamu akashindwa kuwa na tamayuz kupambanuka tamayuz kupambanuka afahamike yeye ni wapi na ni wa wapi nani nani hapa duniani kadhalika akhira يقول الله عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون بعد العلم وسمى هي تميز ambao wameifanya duniani huko akhera pia watu watapambanuliwa Allah anasema katika surati Yasin wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaykum ya bani adam la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim paka mwisho Allah subhanahu wa ta'ala sema wamtazul yawm najitengeni leo hii pambanukeni siku hii ayyuhal mujrimun enyi waovu waovu watatengwa na waumini huko Kadhalika hapa duniani lazima kupatikane tamayuzi. Wewe mumin wa kweli, wewe mtu wa sunna, lazima uwe na tamayuzi, usiwe katikati kama maji ya uvuguvugu, ima utakuwa baridi au moto, fahamika huko huko au huku. Na dawa inafanyika, ndiyo dawa inafanyika kwa musharaka na duati katika dawa ya salafia. Hatusemi kwamba mahizbi haifai kwenda kuwalingania ikiwa hawajafunga milango ataenda wabainishiwe dawa ya haki ndiyo na kadha au ndugu yoyote ambaye anahitaji dawa atabainishiwa dawa ya haki huo mlango haujafungwa na si mshahara kwetu mshahara katika dawa inaitwa kumlingania katika dawa ikiwa ni munharifu na mtu katika mazingira hayo Kwa ndugu zangu katika imani hali hii inatakikana muichunge katika mazingira yenu msimame kuinusuru dini ya allah subhanahu wa taala muibainishe haki na muisimamie haki kwa nguvu zenu na mali zenu na nafsi zenu ninyi pamoja na familia zenu tunamwomba allah subhanahu wa taala mkarimu atuhifadhi sisi pamoja na nyie katika hii haki mpaka tukutane naye wallahu taala ala wa alam wajazakum llahu khairan wabaraka llahu fikum subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu